Pozdrav dragi prijatelji, dragi moji suborci, pozdrav svim obraniteljima, svim Hrvatima i Hrvaticama. Ovaj video ću sad snimiti zato što ovoga me potresla vijest kad sam čuo da se ubio Tomislav Čovšić Jabuka jednostavno ovoga još jedan manje od nas taj čovjek s kojim sam razgovarao prije dva i pol tjedna, jednostavno mm, razgovarali smo puno o problemima koji nas muče i o stvarima koje se događaju danas, koje su jako tužne e, za hrvatski narod, a pogotovo za nas branitelje. Mislim na one branitelje koji su se digli onda kad se nije znalo kad obučeš formu, kako će to završiti jer nismo imali ništa osim što smo osjetili poziv da moramo krenuti braniti svoju domovinu koju smo odnosno na koju, za koju se izglasalo 80 i ne znam koliko posto glasova da hoće samostalnu Hrvatsku državu. Mi smo to izglasali, mi smo to mirovnim putem dobili, i onda se to nekima nije svidlo i onda su nas napali i htjeli nam to oduzeti što je ogromna većina izabrala. Tako da teško je ovo kad ode ovakav čovjek nije mi s nijednim s jednom riječu mi nije opće rekao kad smo se našli prije par tjedana da, da, da, da bi išao tako nešto napraviti. E, nema tu riječi koje, koje jednostavno mogu ovoga, koje mogu ovoga opisati tu tugu koju osjećam prema svima koji su digli ruku na sebe zato što se nitko poslije rata nije pobrinuo da se to ne dogodi. A to se događa baš zato što nitko nije pobrinuo, što nitko nije napravio posle rata. Kad su se ljudi skidali iz vojske, kad su 95. odlazili u civilstvo, nitko ih nije postrojio i rekao im vi više niste od sutra vojnici, nego ćete biti civili i kao, kao hrvatski branitelji u civilstvu morate se ponašati opet kao hrvatski branitelji, znači to me daje za pravo, zato što ste stvorili i branili ovu državu sa svojim suborcima koji su poginuli, nego morate se ponašati sukladno ponašanju jednog branitelja, to ne znači da možeš biti pijan, da razbijaš po birtijama, da gaziš ljude na cesti, da tražiš neke stvari koje ti nelogično ne pripadaju. E, znači da budeš primjer kakav ratnik i vojnik mora biti, da li je u civilstvu, da li je u, u, u uniformi. Nitko nije rekao, dečki, za vas ćemo se sad pobrinuti, naći vam poslove, svi morate biti zbrinuti stambeno, odnosno da vam se pomogne da se, sami, da se zbrinete e, stambeno, da vam se omoguće sredstva koja će biti na raspolaganju za vas Znači, ništa od toga nije napravljeno. I zato je došlo do ovoga. Branitelji su pripušteni sami sebi, snalazite se kak znate, stvarajte si e, svoj život dalje kako mislite da treba, nije bitno sad šta ste vi prošli, nije bitno ni gdje ste bili, nije bitno kako ste prošli, jednostavno više niste dio te priče i snalazite se sami. Neki su se snašli dobro, neki su se snašli loše, neki se, neki se nikak nisu snašli, ali nije sve samo u materijalnom, nego je to ono, u ono što je još bitnije, to, nam, to je u duhovnom. Znači, kad postaneš e, dio društva u kojem te e, nitko ne želi zato što si e, krvlju i, i, i, i svojim tijelom branio i stvarao ovu Hrvatsku, onda da ti da netko sve blago ovog svijeta ti jednostavno nemaš ne, nemaš, nemaš nikakav osjećaj nikakve pripadnosti da spadaš u, u, u, u neki krug ljudi koji će biti cijenjeni i poštivani zbog toga što su radili. Eto, to su neke teške stvari, teške riječi koje jednostavno toliko bole, toliko je to nerazumljivo, toliko je to jadno, da smo mi toliko dozvolili da nas prevare ti gadovi, da jednostavno nismo brinuli jedni o drugima, ali imali smo neku najbolju namjeru, evo ja sam sam imao najbolju namjeru, sam mislio da treba stvarati obitelj, treba graditi nešto, treba raditi punim, punim kapacitetom, da sebe u izgradnju te domovine razrušene i tako kakva je bila i da osmisliš život dalje, da ideš dalje živiti, da budeš spreman ono za boj kada treba. Bilo kada, evo. Tako da sam ja, recimo, evo, moj primjer je nekakav, ja sam se skinuo 93. godine, negdje u polovicom ili krajem 93. Bio sam u 125. brigadi, prije toga u 56. samostalnom s kojoj se jako ponosim. I i jednostavno e, počeo sam raditi svoj posao. E, počeo sam se baviti sportom, da se oporavim od, odranjavanja da se ga vratim u neki normalan život, da si postavim neke ciljeve koji su logični za moj, sukladno mojim godinama u životu. Znači da imam obitelj, da stvaram djecu, da gradim kuće, da gradim stvaram nešto i da se normalno bude na raspolaganju bilo kad za svoju domovinu. Mene su moji dečki 95. uoči Bljeska iz Lipika nazvali jedno popodne, ono, dan prije, ovoga, u biti dan prije početka ovoga, operacije Bljesak, meni je znači trebalo dva i pol sata da skupim svoje prijatelje, da se obučemo, uzmemo svoje naoružanje i odemo u Lipik. I tamo smo se našli, tamo smo sudjelovali i, i ovoga, u akciji Bljesak na području Pakraca, gore i Gavrenice i tako. Eto, znači, u debelom civilstvu radići svoj posao, znači trebalo me dva i pol sata da se mobiliziram sa sebe i svoje dečke, da odemo tamo i, da ponovo budemo na braniku domovine i da napravimo ono što treba. Eto, to, sam mislio da će biti i poslije, jel, ako će ikad biti problema, da sam ja u roku dva sata odmah spreman, ma odmah sam spreman, bilo kad i bilo gdje krenut i obrani svoju domovinu. Imam još jednu stvar koju bi vam htio reći. Znači, 28.6.1991. godine je osnovana samostalna bojna, 56. bojna. I, znači, ta bojna, to je, znači, moja moja bojna iz koje sam ja izniko i jednostavno ja se s tom bojnom toliko ponosim, ta bojna je imala sve časne radnje u, svom djelovanju, e, to je bila jednostavno i od zapovjednika pa sve do onih običnog vojnika, znači svi su bili dečki na mjestu e, sa dušom i tijelom, svi su dali svoj doprinos koji je stvarno pohvalan i velik. Ne bi nikog tu posebno isticao, ovoga, samo Mm, zato što su mi svi jednako dragi. Neki manje, neki više, ali, za svakog od njih bi dao život i, ponosan sam što sam bio sa svima njima zajedno stvarao Hrvatsku domovinu. Znači, u drugom mjesecu me zapovjednik obrane grada Kutina, e, Đuro Jonaš, koji je čovjek, kapetan JNA, E, radio je i u juna služio je na, na Visu. I znači 1991. godine u trećem mjesecu njegov posao je bio, to se odnosi na ove koji danas rade svoj posao i maltretiraju hrvatske branitelje i hrvatski narod, njegov posao je onda bio da bombardira po Hrvatsku i da ruši i ubija u ime JNA pošto je to bio njegov posao, on to nije radio taj posao, nego je ovoga, e, pobjegao iz te JNA i priključio se Hrvatskoj e, e, vojsi koja, u, koja je u samim početcima bila, znate sami, malobrojna, bez naoružanja, bez ičeka, bez ikakve mogućnosti nekakve velike otpora u toj velikoj kao nekakvoj sili JNA. Nije se ništa znalo kako će to biti, ni kako će završiti. Čovjek je u trećem mjesecu 1991. prebjegao u na hrvatsku stranu i stao u hrvatski narod. Jer nije radio svoj posao, kao što danas neki rade svoj posao. Jel? Kad kaže policajac na cesti, ja samo radim svoj posao. E pa nije ti tvoj posao, imaš savjest neku po kojoj trebaš postupiti kad je tvoj narod i kad su ljudi koji su nesretni i nezadovoljni izašli na cestu, ti nemoj radi svoj posao, nego postupi po savjesti. To ti ja kažem. Ako si pravi čovjek. Kao što smo i mi radili. Dalje, Znači drugi mjesec ove godine me, početkom drugog mjeseca me nazvao Đuro Jonaš, moj zapovjednik, i rekao da će, e, da, da će obljetnicu 28.6. osnivanje 56. bojne obilježiti i tako da će podijeliti odlikovanja nekim e, jednim od, naših e, dečki koji su, koji su zaslužili naravno da to dobije. I tu je meni isto rekao da bi i mene predložio da bi dobio Zrinskog, znači priznanje za hrabrost. Sam ja rekao, ne, mislim, ono, meni je čast i to primiti isto tako, jer mada ja znam da svi moji suborci koji su s menom bili, oni, oni su, oni, oni su moje hrabrosti i ja njihove i jednostavno nekako priznanje samo, tu je samo recimo kao nekakva zahvalnost, ali ono šta mi točno znamo i mislimo, mi znamo koji smo tamo bili jedni od drugima sve. I hvala tom Đuri koji je to htio ovoga, uručiti svim svim dečkima i meni. Da, mislim da je neka, reći o nekakvih devet priznanja za devet ljudi ove godine, onda bi svake godine išlo da se, e, Objetnica konačno dovede na neku razinu, ali to je dosta zadnjih godina zapostavljeno. Ja sam njemu odmah rekao da ja u to sumnjam, pošto sam ja u pitanju kao aktivista politički koji jednostavno ovoga, e, državu koju je stvorio i koju voli brani, koju će braniti dokle sam živ, mada neki ljudi na nekakvim položajima kažu da, da mi koji smo aktivisti na cesti po bilo kojem pitanju da mi rušimo državu, ne, mi momci zatupljeni i glupi ne rušimo mi e, državu, mi državu volimo jer smo je stvorili u krvi i ne damo je za ništa ali ovu izdajničku vlast koja izdaje sve ono za šta su ljudi poginuli i sve ono šta smo stvorili, potpuno su nas izdali i potpuno sve rade da nas unište do kraja. To je svjedočanstvo danas, ovaj sprovod na koji ću ja danas biti, znači našem Tomislavu, to je samo svjedočanstvo tog što sad pričam. I četiri mjeseca je prošlo, trebalo je doći, znači pretošlo sredo je trebalo biti dodjeljivanje tih odličja, obilježavanje bojne, gdje je trebao doći ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i trebao je doći predsjednik RH Milanović Zoran da uruči ta odlikovanja, a Tomo ih je trebao potpisati nakon što povjerenstvo za ta odličja da svoju suglasnost da su ti ljudi bili tamo i da je sve u redu da ti ljudi trebaju dobiti odlikovanja. I znate šta se dogodilo? Dogodilo se to da se povjerenstvo nije htjelo skupiti u četiri mjeseca da potpiše odlikovanja za te ljude koji možda drugi godine neće biti ni živi. Zašto sam ja to znao od početka? Pa zato što sam znao, eto. Zato što sam znao, zato što sve u tom ministarstvu branitelja ništa ne valja i ništa ne ide kako treba i to ministarstvo branitelja ništa ne radi za branitelje, jer da radi bilo šta za branitelje dobro, ne bi se branitelji ubijali. Koliko, skoro 4000 ljudi se ubilo. Znate vi šta je 4000 ljudi? To što brigade. A mislim, ljudi, ubila se brigada cijela. To je, to nije to nije pogodno, to je toliko tužno, to, to ide nama na čast. Nismo izgleda brinuli jedni o drugima, nismo se osjećali s ovima bliskima oko sebe, nismo kužili da, da ih je to toliko pogodilo da jednostavno dođu do jednog momenta kad mu se ne želi više živjeti. A on ima obitelj, ima djecu, neće sigurno doći tamo i pucati po banskim dvorima, ko što ne bi nikad napravio ni ja, zato što imam djecu, što da se o moj djeci priča da sam terorista, koji puca po vanjskim dvorima ili čak i da nemam djecu. Ne želim da su meni prišli da sam ja terorista koji rušu nekakve banske dvore. Svaka jedna kvakica na banskim dvorima to je naše. I nećemo ni to strgati nikad. Nećemo razbijati prozore, ko što prosvjednici vani po francuskama, njemačkama razbijaju, demoliraju, pale. Ne, mi to ne radimo. Mi nismo taj narod mi smo potpuno drugačiji narod od svih njih. Mi jedino kad smo napadnuti, na način na koji smo napadnuti, na taj način se i branimo. Zato gospodo, vi koji mislite da smo mi teroristi, mi smo teroristi u svojoj državi koju smo mi stvarali. Pa kako vas nije sram? Pa posvadili ste se s mozgom na veliko. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Nikad od nas niko neće dići ruku na nikoga tamo, fizički ne. Ali ćemo vas pomest na izborima, sigurno budite sljedeći put. ćemo vas da vas nema nigdje. I zato ovo govorim danas. Govorim. I gledajte, tada, znači pretprošlu srijedu, umjesto predsjednika Milanovića došao nekakav čovjek tamo u uniformi pa je on nešto govorio umjesto njega. Ma nije ni bitno kako se zove. A umjesto Medveda je došao isto jedan general. Ma nije ni to bitno kako se zove. Mada mogu reći. I držali su govore i onda ja to slušam i onda taj izaslanik od tog slavnog medveda kojim se ljudi ubijaju i propucavaju glave jer uopće ne brine za njih i onda taj čovjek kaže da su vrata Ministarstva hrvatskih branitelja otvorena 24 sata za sve hrvatske branitelje i da je ured ministra Medveda isto otvoren bilo kad za bilo koji branitelja. E pa ja sam se onda poslije tog službenog protokola obratio tom generalu. I rekao sam mu, dajte molim vas, čuo sam vaš govor, pa me je to impresioniralo to što ste rekli. Da su vrata širom otvorena ministarstva branitelja i poštovanog ministra Medveda za bilo kojeg branitelja koji ima probleme nekakve. Ja osobno e, sa sobom nemam nikakvih problema. Niti ću napraviti suicid. Ne. To pravi čovjek koji je stabilan, ali e, to ne znači da s tim da neću napraviti suicid ponižavam one koji su ga napravili jer su možda malo slabiji, bili su možda u lošoj situaciji nego ja. Vjerojatno jesu. Možda su si dozvolili neke stvari koji da je to dode toliko daleko, a nisu možda to trebali. Nisu se znali kako boriti. Nismo svi isti. Neko se zna boriti, neko ne zna. A njihova važnost je jednaka u ovom domovinskom ratu kao i moja i kao svako koji je obukao tu uniformu 1991. godine. I oni mlađi koji nisu onda mogli pa su obukli 1993. i 1995. i za njih se to odnosi. A sve oni koji su mogli obući, uniformu, 91. A nisu. A trebali su. A oni nek se zamisle da li su hrvatski branitelji. Kad se, kad se s time časte i kad se ujutro pogledaju u ogledalo, kad su došli ne znam koje godine. I taj, kažem tom čovjeku, izlasaniku, izlasaniku Medveda, pa dobro, ajde vi sad odmah nazovite Medveda pa dogovorite sastanak sa mnom ja bi se htio da s njim naći da vidim što, jel me muče me neke stvari. Koje stvari me muče? Pa prvo me muče to što se nije povjerenstvo našlo u četiri mjeseca da potpiše odlikovanja za neke ljude koji su to zaslužili i trebali dobiti. Pa me muče gdje su oni 1500 na koliko mrtvih koji se nalaze u Srbiji, a nisu nikad vraćeni nazad. Zašto to niste napravili 30 godina i nešto? Kak je to, kak, e, kak je moguće da to niste napravili u 30 godina? Niste doveli naše mrtve, za koje se zna da su tamo. Nestali. Kako nestali? Otišli u Srbiju i nestali. Šta žive na Havajima? di žive? Ubijeni su, zaklani, silovani i ne znam šta nisu. A sad ću vam ja reći zašto nisu. Zato što ne znate, nećete ili ne možete ili niste sposobni i treba vam dati otkaz. Zbog vas i tog ministarstva u kojem rade nesposobni ljudi, zbog tog se ljudi ubijaju. Jer da ministarstvo radi na braniteljima, branitelji se ne bi ubijali. Nema šanse. Ne bi se ubijali. Bilo bi im pružena bilo kakva pomoć koja im treba. Psihička, doktorska, znači liječnička, e, materijalna, bilo kakva, za svakog da se može pobrinuti bez problema. Evo, to su neke stvari zbog koje bi se ja htio naći sa tim medvedom, čisto da mi on da neke odgovore, da vidi šta se može napraviti. I onda je rekao, ne, ne, ja možda njega sad ne mogu dobiti, jel? pa neko, ne, čekaj, sad je srijeda, evo može u poneljak, kada vas nazovem. I on kaže između 8 i 9 ujutro i ja nazovem ponedjeljak između 8 i 9 ujutro. Zvoni telefon, niko se ne javlja. I za 10 minuta zove general. Repinc se preziva. I kaže, izvolite gospodine Šebalj, kako ste ovo, ono, ja velim dobro, kako ste vi, velim dobro. I ja velim, evo zovem povodom tog naših dogovora u vezi sastanka sa Medvedom. I šta mi je rečeno? Čovjek kaže, gledajte, ja sam se našao sa generalom Medvedom i on je rekao da se s vama ne želi naći, da vas ne želi primiti, da ne želi da uđem u, ministarstvo branitelja. Mene, koji sam ratni vojni invalid, časnik Hrvatske vojske, zapovjednik u ratu, bez ikakve mrlje, bez ičega, bez ikakve kriminalnih dijela, nikad. Bez ikakvih poruka, ništa, znači ništa. Znači jedan častan pošten dečko koji radi svoje poslove, Pošteno nisam ukrao nikad jednu iglu, branio sam uvijek slabije od sebe i to danas radim. čuo svoju državu, napravio, imam petero djece za kojima se ponosim, koji su časni, pošteni ljudi. I mene se kao takvog čovjeka ne može primiti u ministarstvo branitelja. Ja nemam pravo ući tamo. Samo zato što sam htio pitati ovo što sam vam sad rekao. Znači ja to ne smijem znati. Dobro, ja sam rekao, gledajte, s obzirom na ponašanje tog medvjeda i na ponašanje cijele vlade i svega ostalo prema nama, ja nisam ni očekivao i znao sam niti da ćete potpisati odlikovanja, ni da ćete ljudima koji su to zaslužili dati, niti da ćete mene primiti tu. Ja sam to znao. A čovjek mi se ispričao, bio je vrlo pristojan i kulturan i rekao je jednu vrlo bitnu stvar. Kaže, oprostite što sam to onda tamo rekao, ipak nisu otvorena vrata ministarstva branitelja za sve branitelje kao što sam rekao. I oprostite mi što sam to rekao, ipak nije tako. Evo sad vi moji prijatelji, dragi suborci i svi ostali, šta reći na to? Ja ću vam reći da nemojte se vrijeđati, jer oni su toliko već napravili da su nas izvrijeđali do kraja, ne treba više, ovoga, ništa ne treba raditi, ovoga, jer već smo uguglali na ta vređanja, mene to apsolutno nije taj dan uopće dotaklo, samo je potvrdilo meni, ja sam to i znao, ali eto, potvrđeno mi je tako da mogu sad vama prenesti da znate kakva je situacija u tim slavnim ministarstvima branitelja. To je znači ministarstvo kojem branitelja u kojem se, e, se branitelji ubijaju. Evo, svakodnevno jer su ono u teškim depresijama, a tko ne bi bio. Bože dragi, ukradoše nam državu u miru i svaki dan nas vređaju i to pokazuju. Vi znate koji me poznate da ja nikog ne mrzim. I stvarno nikog ne mrzim. Nijednog čovjeka na svijetu ne mrzim. Ali sad ću vam reći jednu stvar. Onaj koji je neprijatelj, Znači, bilo oni tamo četnici za vreme 1991. i kasnije. Nisam ni njih mrzio. Čak sam i zarobljavao u ratu, brinu se njima i razmjenjivao ih. Pošto na, na YouTube-u razmjena na Slavonskom brodu 3.1.1992. 92. godine, pa to sve govori o meni. Da ne mrzim. Jer ne mrzim nikog. Ali ne pljat koji ubija i uništava sve ono za što su ovi mladi poginuli i dali živote, on mora biti odstranjen. Kao tumor koji jede nešto mora biti operiran i odstranjen. Mi danas moramo znati kojoj strani pripadamo. Svi. Moramo naći, izmisliti i napraviti, organizirati opciju koja će doći na te izbore i za koju ćemo se mi svi dići kao što smo se digli i onda kad smo glasali za suverenu Hrvatsku. Moramo ponovo sad svi izaći van i moramo glasati za Hrvatsku. Za opciju koja garantira da će Hrvatska biti od Hrvata, a ne od Srba, ulagača, devastitora, ubojica, udbaša, kosovaca, ne znam koga ti gadovi, koji nisu nikad pobjedili vojno, nigdje, ti koji se služe tim zvijezdama petokrakama, nisu nikad pobjedili hrvatsku vojsku, ni 41. 45. Bez savjeznika ne bi nikad ništa napravili. A ne bi nas ni onda pobjedili da nas nije neki doktor predo. Predo je 250 tisuća naoruženih vojnika predo. Englezima oni nas razoružali, vratili nas nazad i oni nas ovi pokolj napravili na Hrvatima, vojnicima. Znate kad bi nas pobjedali? Nikad. Krivo. Tko zna za koga je taj doktor i radio, kad je to napravio, šta je napravio. Ja kao vojnik, kao zapovjednik, zadnji odlazim ili ne odlazim. Ostanem tamo sa svojima do kraja. I tako je bilo, 1991. Tako će biti. Ja sam u Koritima, u mjestu gdje su mi poginuli moji prijatelji, ostao do kraja, zadnji. Bez ikakve šanse. Još sam pokušao nešto, koliko sam mogao. Kao mlad dečko, 22-23 godine. A kaj je danas? Pa danas ću bez problema još, još tri put jače i žešće. Nikad neću stati. Nikad. Toliko volim ovu Hrvatsku i toliko volim svoj narod, pošteni, onaj pošteni narod, a ima ga Toliko volim ovu zemlju da je nikad neću predat nikom i borit ću se do kraja. Nikakvim velikim silama. Koje su to velike sile? To su sve lopovske države koje su cijelu svoju povijest pljačkale, ubijale, silovale, ubijale narode, uništavale i pljačkale i bogatile se. I oni nam pričaju o kulturi i o nečemu šta treba. Ne. Mi smo narod koji nije centimetar tuđe zemlje uzeo. Jedini koji postoji. I ponosite se tima, s tim, vi koji mislite da ste Hrvati, i da imate hrvatsko srce u sebi koji puca za ovu domovinu. A ove sve njihove priče. Zašto nam nikad 1991. ne, ne smije spomenuti ni 95. Zašto? Samo zato što je naš rat čist kao suza. Mi smo tu pokazali tko smo mi cijelu svoju povijest bili. Mi smo to 1991. pokazali kad je bilo sve protiv nas, a mi smo bili jedini za nas. I Bog nam se nasmio i udobili smo svoju državu. I pokazali smo da nismo nikakvi genocidni narod kakvi nas predstavljaju i lažu, nego ponovo se oni vraćaju stavki put na Jasenovac, na dogme koje ćemo mi jednog dana otkopati i pokazati šta je istina. Moji prijatelji Hrvati, svi, i muški, i ženski, stari i mladi, veliki i mali, Hrvatsku moramo čuvati i za Hrvatsku se moramo boriti. Nije bio kraj 95. to nam je sad svima jasno da ne ulazimo u te priče. Moramo ju braniti dalje. Svi koji osjećaju da im srce kuca za Hrvatsku, neka dobro razmisle o svojim postupcima u budućnosti. Da će prepustiti sa svojom ljenošću, konformizmom i ne znam čim još, da nam neko krade ono što je naše, što smo mi naslijedili od svojih predaka. Mi to ne smijemo prodavati i nemamo pravo nikako na to. Niti dozvoliti nekom da prodaje nešto. Šta Plenković radi? On želi prodavati sad naše poljoprivredno zemljište, našu hrvatsku grudu. Naše more devastiraju neki srpski lobiji. Nemojte misliti da sam opterećen sa Srbima. Apsolutno se s njima ne opterećujem, niti me zanimaju. Apsolutno. Na tamburani su tako da im neće pas na pamet više da nas ikad napadne i nemaju nikakve šanse. Gdje god budu krenuli, bit će odbijeni. Bez obzira koliko vojske imamo. Bez obzira što Milanović govori da nemamo ništa. Pa nismo ni 91. imali ništa. Ma ništa nismo imali. Ništa. S kolcima smo išli. Bez uniforme, trapericama, trenirkama, tenisicama. I nismo ni znali kako će se šta dogoditi. Ali smo išli bez pitanja. Bez predumišljaja. A šta da smo kao nekim slučajem izgubili? Da se opet umiješale neke velike sile izvana, pa da su omogućili ovoj agresiji da nas potope. Šta bi opet bio Blajburg boje dva? Da pa vjerojatno bi, ali mi nismo o tom razmišljali. Nismo imali nikakve šanse po njihovim teorijama, ali smo dobili rat. Razbili smo ih. Dobili smo ono što niko dan danas ne može skužiti kako. Eto tako. Jer smo osjetili poziv i izašli van. Bez ikakvog nagovaranja, sugeriranja bilo kog sa strane. Ja sam prvi izašao van, a s nikim nisam razgovarao o tom. To sam dobio poziv od Boga dragog da je to normalno. Jer normalno je da ideš, a ne da ne ideš. Kao pravi hrvatski ratnik. Ja sam ratnik, hrvatski i vojnik. Ustaše su naša povijest, s kojom se isto ponosim i ponoću dok sam živ. 41. da sam živio, 29. 35. bio bi Ustaša, ništa drugo nego to. Sto i moji djedovi bili, pa bi bio to i ja. Ali 91. nisam bio i ne želim da mi se daje da jesam, jer nisam. Ja sam hrvatski vojnik, hrvatski ratnik i amena. To je jedina istina. I mi kao takvi smo, mi smo obranili Hrvatsku. Sve bitke smo dobili koje smo trebali dobiti i dobili smo i taj rat. I danas se sagnite, primite tu zemlju, grudu u svoje zemlje, poljubite, jer to je naša zemlja. Još uvijek dogodi imamo u našim rukama. Nemojte odustati od nje, nikada. Bez obzira što vam govore ovdje. I ti ministri, i ta ministarstva, sve će se to raspast. Jednog dana neće biti ništa toga. Ništa. Samo će ostati ono čisto hrvatsko srce. 500.000 tisuća branitelja kao imamo i preko. Pa kak se ti ljudi ujutro mogu pogledati u gledalo? Koji 500 tisuća? Pa 15-16 tisuća nas je branilo od 91. godine tu Hrvatsku. Otkud 500? Otkud 500? Koji su ti? Kako se mogu gledati u gledalo reza su oni hrvatski branitelji, stranih može biti. Svaka čast onima koji jesu i ti kad se pogledaju i kad dođu pred Boga, a jednom ćete svi doći pred Boga. Pa baš me zanima šta ćete onda reći. Živite u lažima, svaki dan živite u lažima, uzeli ste si polastice. s kojima ste oblatili prave hrvatske branitelje i invalide. Zbog ti ljudi, zbog vas, takvih su se ti ljudi ubijali. Jer ste vi koji niste to zaslužili, kad ste hodali po cesti, onda su pljuvali po vama i govorili otkud njemu to, otkud ono, i koji su to benefiti. A ona nekolicina tih malih ljudi, 15.000 ljudi koji je tamo u bilo, da su svi u mirovinama. To Hrvatska ne može ni osjetiti. Svi. Ali otkud oni 500? Jer tu je problem. I zato krajem već 90. i početkom 2000. tisuće kad si rekao da si branitelj, onda su te veoma ono gledali koja si šuga. Eto šta smo mi dozvolili. Kad smo se skidali, trebali su nas postrojiti i reći, momci, vi ste hrvatski branitelji i u civilstvu i hrvatska domovina će se pobrinuti za vas. Ajmo napraviti jednu udrugu da, koja će se brinuti o svima nama. Nikad se ovo ne bi dogodilo. A ne koliko ima tisuću i nešto. Čemu te udruge? Kome to služi? Za šta? da idete na ping pong natjecanje, šta da dobivate neke novce od nekakvog medveda korumpiranog. Ja ne znam već kakvog, nemam pojma kakav je, ne znam šta je uopće, ali ovo što radi je sramota, jad, tuga, žalost. To je to. Nije bitno iz koje pobuda to radi, ali radiš nam tugu, stari. Tugu. Evo, kreni među te branitelji, pitaj su sretni i zadovoljni. Jer smo bili na obilježavanju obljetnice za policajca prvog redarstvenika prve žrtve Hrvatske Jovića. Pa ko je tamo bio? Pa bili su samo ti, ti neki koji su kao branili Hrvatsku i skup ja s njima, nešto nas, to znači možda tisuću, dve, ako je toliko bilo. I kad ti svi umru, koji su tamo bili, svaka im čast i hvala im što su bili, ko će onda tamo dolaziti? tamo su trebali biti autobusi sa djecom. Da djeca znaju šta se dogodilo taj dan. A nas su kao male slali na Sutjeske, na Neretve, na tu na Podgariće kod mene na obilježavanje primanje pionira omladinaca. Ko danas obilježava nešto u, u, u takve u vezi branitelja i domovinskog rata? Samo ti ljudi koji su već ostarili i koji još tamo dođe, ali osjećaju nešto, da su nešto važno dali. Da poslije njih više nema nikog. Ko zna koje generacije kasnije ako će doći. Ko što mi danas idemo na Jazovku, dok ovi, majmuni e, slave tamo nekakve partizančine u Brezovici, laže, lažu, petljaju. Dok tamo nekakav Fumić hoda e, i, i psuje ove naše ljude, profesora Jucivića, šalje ga u onu stvar. Ej ljudi, u Hrvatskoj čovjek to radi. Mm, to nije čovjek, to je nečovjek. Koji demolirao, tuko naše ljude u zatvorima. Ustašku i mater i sve ostalo. 70. godina taj čovjek dolazi šeće po Brezovici i vređa. Nek šeće, kad ga već nisu osudili. A zašto vređa? A šta mi radimo na to? Mi im dozvoljavamo da oni vređaju i dalje i da vladaju i da vrijeđaju. Dobro se zamislite ljudi. Tužan sam jako. Ljut nisam, nestabilan nisam, prolupo nisam, ubit se neću, ali ću se boriti. Do zadnje kapi krvi i znoja. Ću se boriti za Hrvatsku kako smo stvorili i, onda, i kako bi trebala biti. Moj pozdrav svima vama. podijelite ovo ljudima i mladima neka vide za šta su se rodili i za šta, se trebaju boriti i za šta trebaju živjeti. Za našu Hrvatsku najljepšu domovinu nam koju smo mi imali čast. Mi smo imali tu čast nakon tih toliko stoljeća i toliko ratova i klanja i krvi. Mi smo imali tu čast da smo je mi stvorili. Ljudi, ali vi znate koliko je to važno i koliko je to značajno. I ponosite se s tim, svi vi koji ste učestvovali u stvaranju te države. Od kuhara do zapovjednika. I, de, dečki koji su išli na metak, ne razmišljajući da će poginuti neće. Zato vas molim, molim vas, progledajte, priključite se ljudima koji se bore za ovu Hrvatsku, za istinu i pravdu. Mi samo to hoćemo. Ništa drugo. Lijep pozdrav svima vama. Nemojte mi ništa zamjeriti. Nisam htio nikog vređat. Nikog ne mrzim, ali Hrvatsku ne dam. Ne dam mi nikom. Nikad. Bez obzira što oni pričali i radili. Ne dam. Nek vas Bog čuva i nas i Hrvatsku. 哦。